to'rtinchi bob uningdan keyin muqaddas ruh hazrati aysoni shaytonning sinoqlaridan o'tkazish uchun ko'l bayovonga ilib bordi hazrati ayso qirq kech kunduz tomoq yemay ro'zi tutib qo'stig'i toza ochqon edi uni sinamoqchi bo'lgan shayton uning oldiga kelib agar sen rostinla xudoning o'g'li bo'lsang mushu tashlarni nonga aylantirib ye dedi hazrati ayso uningga javoban Tavratda inson faqat non bilanla emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilanmi yashaydi, deb yozilgan, dedi. Ondan shayton Hazrati Aysoni muqaddas shahar Yerusalimga elib bordi va uni markaziy ibodatxonning eng egiz joyiga chiqirib, Xudoning o'g'li bo'lsang, tashki sahra boqqina, chunki Zaburda Xudo farishtalarga sen to'g'rilik amr qilgan. putingning tashlog'i urilmasligi uchun ular seni qo'lida tutib oldi deb yozilgan emasmi dedi tavratda rabbinglar xudoni sinab beqishqa bo'lmaydi debmi yozilgan dedi hazrati ayso ondin shayton hazrati aysoni nihoyatda egiz bir toqqa chiqirib uningga dunyodagi borliq davlatlarni ko'rkamligi bilan ko'stib yerga bosh qo'yib manga sajda qilsang ularning hammasini sanga berib etaman dedi yo'qol shayton tavratda rabbinglar bo'lgan xudog'ila ibodat qilinglar faqat uningla xizmat qilinglar deyilgan dedi hazrati ayso javoban buning bilan shayton hazrati aysoni tashlab ketib qoldi farishtalar kelib hazrati aysoning xizmatida bo'ldi hazrati ayso Yahyoning tutqun qilinganligini anglab, Galiliya o'lkasiga qaytib keldi. U yurti Nosirada tumay, Zabulun va Naftoli rayonidagi Galiliya ko'liga yaqin Kapernaum shahriga kelib o'rinlashdi. Buning bilan Yashoya payg'ambar orqali uqtirilgan tuvandiki so'zlar amalga oshirildi. Zabulun va Naftoli zeminlari iordan daryosining nerisida dengiz tarafda yahudiy emaslarning jeliliya zeminlarida qorong'ulikda yoshg'onlar porloq bir nurni ko'makda o'lim kulangisida qolgan bu elga bir nur tushidu amdi shuningdan e'tiboran hazrati ayso gunohlaringlarga tovba qilinglar chunki arishning podsholig'i namoyon bo'lish oldida turdi deb ta'lim berishga boshildi bir kuni hazrati ayso galiliya ko'li bo'yida ketib etib petrus dabmi atalgan simon va uning inisi andarni ko'di ular beliqchi bo'lib ko'lga to'r selayotdi hazrati ayso ularga manga agishinglar man sizlarni beliq tutishning o'rniga маңа одам тутыдыган кылыман деди Улар шу on билик to'rlarini tashlab hazrati ayso bilan mangdi ko'l bo'yida biroz mang'andan keyin hazrati ayso zabadiyning o'g'illari Яқуб ва yuannoni ko'di Бу ikki qarindosh kemida otsi bilan to'rlarini o'ngshayotatdi hazrati ayso ulonimu shogirdlikka chaqirdi Улар darhol кемини tashlab otsi bilan qo'shilishib Həzrəti Əysa bilən mağdı. Həzrəti Əysa Gəliliyinin həmmə yerini oynayıb çıxıb, ibadətxanlarda təlim verib, Xudanın padşahlığı toğruluq xuş xəbər tarqatdı. Hər xil ağrıq silahlarını saqaytdı. O toğruluq xəbər bütkül Suriya ölkəsigi tarqaldı. U yədiki xalayiq hər xil ağrıq silahlarına mübtila bolğan kisəlləri onun aldığı ilib kilişdi. ularning ba'zilariga jin chaplashgan ba'zilarining tutqoqligi bor va yana ba'zilari polach kesligiga giribtor bo'lgan edi hazrati ayso ularni saqaytdi jaliliya o'n shahar rayoni yerusalim yahudiya va iordan daryosining u kelgan to'p to'p odamlar uningga agishib mangdi.